بما باراستين یعنی یعنی چه باراستين یعنی یعنی دیار کری كري هرشتاكي خو نيزي كي هندش بيتكو كيماتيه ونقصي بختر ناف توحيد دادا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بالليديه كرين وهمو قوة كتبه دين إسلامي همو قوة هر شتك بيت سبب كمرو بجهن تخلطيكي كمرو بجهن تقنحكي او سببك حرام كري ونف شريعتي دا سد الذرائع افا ايكل بابد مشهور الناف شريعتي دا كهر شتك بيت سبب وريك بوشتك حرام بلا وشتك بلكي درستي بيت بلكي مباحي بيت اما شريعتي يا شريكري شريعتي یه رکاله گرتی و یه حرام کردی چون که دیگه مروید دیگه تا حرامیه که نوکه مروفه که بلکه دو بادیت گنمی هبن یه خراب بید یه باش نبید چی گل ایکی بدل کد گل ایک بادیه گنمی یه باش بدل کد بلکه هر دو کد رازی نه اوش به هکتو به ونیا حقیقت اف دو بادیه درسه بعد هم برانبری بادی هنر جر هی بلکی او بادی که هشت و هر کاش قدرت بی چون او باشه و افراد دکات خرابن اما شریعتی سر محرام حرام کری بود اما تیشی چی نبی تیشی باه نبی شریعتی نظر سر ما حرام کری یوتی نبی سحکنه جن نبی سحکت میری میر نبی سحکت اجنه افراد هر دوکا که محرمت اکربن سر ما حرام کری برچه چون که ریکه کبو زینه به هند شریعتی سرمه حرام کنی و هر شته که بیده سببش طبعا دنیا مادم بوانه شریعتی همو ریکک حکایا مباحش بید یا درستی جو بس مادم مروید گه انت حرامیه شریعتی حرام کریه چه شکل دانیه با او چه بیت سبب هند مروید گه انت شرکه توحید مروید که کد شریعتی یه چه کری به طریق یه حرام کری مروید یا خلی دتا باش بر هندش پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمر حتی او هند اومد دیار کری توحید بما همو آشکرا کری و رخوچان توحیدش همویت چی کردین؟ همویت هاتی نپاراستن که هر شتێکی بیت سببیش که مروی توحید مروی کیم کرد لر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بومه دیار که یگوتی نکن و یه سرمه حرام کری و سده طرق شرکی، یه هموره که شرکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بومه یه گرتین و یگوتی حرام نوید بکن دو نگهنه و گناحه هوی مازن که شرکه و یه همه مهمتره اول جیان مروی ایمان دارده كتوحيد أخو كامل كت والشركة لا لخونه هیدید. پشتی هنگی دست بکت عبادت خود چه کرد، پشتی هنگی دست بکت گناه دی دخوله دیر کرد، حتی اوه مروی چه نبی توحید مروی کامل نبی شرک لالی مروی نمینید تو عمل صالح هما بکه عبادت دی هما بکه چه فایده نادن هکه توحیدت تا کامل نبید یان تشرک لاری هبید چن عمل صالح بکی چه فایده تنادن چن نویجا بکی چن روژا بگری چن ختم القرآن بکی چن اه، حجا بکی چن روژا بگری چن عمرا بکی اما چه فایده تنادن هکه توحیداتا درس نبید یان هکه شرک نافته دبید بر هندش پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم گره گرنگیا ده هنده و که ام توحیده کامل کین و ریکت شرکی هم ما خلیدیر کین دا شرک نبید عن عبد الله بن الشخيري قال رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آه، اف عبد الله رضي بن أخذ لبيت ايك الصحابة بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيشت أزقل وفد بني عامر وفد او جماعته او چن چنالالي ملككي چنالالي رئيسكي يعني چن بوشولكا گرنگ چن افت بجن وفد وفت جماعت هکا مروفا دچن الانی مروفه که مازن یا دچن بشورکا گرکا گرن اوید بجنه وفت بجد امش وفدک بوین جماعت هکا بنی عامر بوین همچین الانی پیغمبری صلی الله وسلم عبدالله بجد ایش ایکل وابو فقلنا اختی هم گشتینا پیغمبری صلی الله علیه وسلم بجد مگوتا پیغمبری انت سیدونا یعنی تو سید می تو نما همه ماستری و همه قدرتری فقال السيد الله تبارك وتعالى پیغمبر صلى الله عليه وسلم بته سيد حقيقي درستي بس رب العالمين وتأ السيد ألف لام ببكرن يعني سيد حقيقي يدرست أبي همو تشول دسيده وأبي هم همو ماستره وتبس كيا بس رب العالمين طبعا افانا چونکی عادت وا هو بو و عادت گلک هو یا نبسی وا عادت وا وقت چنه ولی مروید مازن ده چن مرحیت وی بچه مدحت بکنه بجنه توی هویو توی هویو تو مازنه ما تو سریبو ما حتی تو نبی امن امنی ناو امچونی ناو و حتی هندی تو حیوانی امیش ده هبین چی گوه تو نمای ام دخر خلیب سبین یعنی وان حفرانت کن چن بو پانت کنه وانیه داوی جا که شولک به هیا که بو هنده درازی بیناوی دست خوبه بینن کاده چه کن ونیه تا خوبه دلوی شیرین کم دو حفرانه کن اجواش پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی چون پیغمبری اف آخف نكرن قلت بيغنبري صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا ودينو كام هندك تشتديش بشيت كوا اف آخفنا برنبري بيغنبري كرن صلى الله عليه وسلم چو شكت دانيا بيغنبر صلى الله عليه وسلم چیه ما سيدة سيدة مهما قدرت را ومهما ماسره. نبس المروفة والبيغنبر أشرب عاميني هما قدرتي أخستي بيغنبر صلى الله عليه وسلم بس بيغنبري صلى الله عليه وسلم حسكر نشافا صحابه نبدر. كاتشن نابد بکن، بكن نابد بهنده بکن، اف زیده روية و اف هنده دبيت سبب هنده كا مروفتيشي خلطي بید و تيشي هنده بي زيده رويت بهنده داب اف روده بشته تو سيده ما دوز بعد و پشتی مدتی اجا چه او چه دیوی بین ده عبادتی لیکن و ده کنه شریک ده کنه واسطه ما بین خورا رب العالمین هندک وصفات دنه و که اف وصفه بس بخودت نکارینان و بو مروفانای و کی منو تا های بشته والله که تو نبی ام چونینه و ام ابتیم یدبینه مروف و نیا و نیا رب العالمین هم اتکلینه مروف چجا مروف و نیا مروف اکدینا بیتا مروف رب العالمین هم اتدانه مروف و رب العالمین ام رسقمه دستویده جیانما دستویده هموش دستویده هک مروف اکیش کر بیتا سبب بس ام سحت کنه که و چیه که باشه که بگنی بس سبب اما خدا نوه نعمت حقیقی کیه رب العالمینه چیت بیده سبب هنده که اف زیده رویه بیده کرن اف غلوه بیده کرن هکا ونیت بجنه که هکا تو نبوینو که میش بو اسمر بومه سبب چیه؟ سبب هنده ونی اف آخفنه هر وقت خوله ها تکردن و کسی چو نگوته به پیچ پیچ زور بن حتی وصفندک وصفا بو مروفه که دادنن و هندک صفتا که بس او صفتیت که هد که دهین بس الناف رب العالمين دهن يعني هندك شولاد بيجنه ونيا تهود كيا وتهود كيا بس واش نا رب العالمين كت مروف كانوا وبشر وش مخلوق ناكن دبو في مروفي دهن بر هند پیغمبر صلى الله عليه وسلم حس کر نشاف و صحابه نبدت که به هنده نابید بکن تو شو الالی ایکی ونیا تو آخف نکا خوش بویجی اما نابید زیده تر درجوی چلی بکی بلین که پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وتنابید هنگ من بلند کن پتر وی درجه و خدای ده من هر وکی فلا ده قل عیسی که علیه و سلام که گوتی حاشا عیسی کرای خدایه اوه زیده راویه قل ها ده کرد تشیار به هنگیش بهندت گل من نکن برندش پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوت وانم از السید الله گوت سید حقیقی سید یعنی اوه مازن و همو چجده سویده گوتی بس رب العالمینه که او سيد حقيقية واف ناف و حدیثه دا بما ايكل ناف رب تا دیار کرن که ناف رب العالمين السیدو السيد السيد ايكل ناف رب العالمين قلنا وأفضلنا فضلا بجد ما قلت بيعنبري صلى الله عليه وسلم تلما هما قدرتري أفضلنا فضلا يعني تلما هما باشتري والما هما قدرتي وفضل هما ماسره رب العالمين يقل تكري يعني وانت أفضلنا يعني تول ما هما قدرتري باشتري وأعظمنا طولا وتول ما هما هب طبعا وقت بحسي في صحابي بحثي بيغمبري كري صلى الله عليه وسلم ودي طول ما هما يعني دولمندية إيمانه ودولمندية اه، قناعته ودولمندية دلي هذا بيغمبري صلى الله عليه وسلم فقال قولوا بقولكم في پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت أس حسناكا وأخفناكا تل ما هما مصري و تل ما هما دولمتري و تل ما هما باشتري و تل ما هما چهتري و سيد مي في پیغمبر صلى الله عليه وسلم حسنات کرد صحابه فير اف اه، اسلوبه ببن برانبری كساكي که مصر بيت ده فیر چه نبن؟ ده فیر هنده نبي الصبح ایک نرابید زیده رویت وی کسی داب کرد او کسی بلاب همه قدر تریج بید زیده روی همو قبل بیتا چه؟ سبب هند مروف تیشی شرک ببید تیشی کفر ببید تیشی چته حرام ببید تیشی چته خلط ببید و تیشی ونیا واشتا ببید که رب العالمین پی نخوشه بر هند پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوته قولو بقولیکم گوته آخفنا خوب جن و هم آخفنا رب العالمین گوتی انگو که آخفنا رب العالمین چی گوتی اما یه گوتی محمد صلی الله علیه وسلم چیه عبد الله و رسوله عبد خديات شو صفات الوهيه والربوبية تدانينا بس عبدكات قال عبد دي فرقه كتشيش كرسول خديا قاصد رب العالمين يا رب العالمين لقيتي قلت يوم بيجن او بیجن يا بیجن يا رسول الله وني يا بيجن عبد الله ورسوله ايك الفاتش تانا بيجن اما كفاتش تانا بيعنبري صلى الله عليه وسلم حسنات كبيجن مع العلم اف آخف ندهاتي نبودن هموشنا همون ناف پیغمبری ده هبون صلی الله علیه و آله و سلم افش ده همون ناف پیغمبری ده هبو بس پیغمبری صلی الله و سلم حس کرد صحابه هند کرد نهی تکرند نهيتا كرند أفريكا بيتا بر هند ناف سره بابش چه قوتي قوتي باب ما جا فی حمایت النبي صلی الله و وسلم حمى التوحيدي يعني همو بهند ادا توحيد مروي بيش لبيت ببيتا باراستن همو بهند ادا ريك الشركة ببينا قرتن او بعض قولکم یان هندك الوي آخفنی أو هنگ بیشن علماء گوتی يقول هندك گوتی أو شرک الشركة راوية يعني كابيغمبر صلى الله عليه وسلم قلت قولوا بقولكم أن قولوا ببعض قولكم هندك وشيقوتي أبا أخفنا بيغمبر صلى الله عليه وسلم يعني يوم بيجن عبد الله ورسوله يعني ايش بيجن يعني ايش بيجن رسول الله هيك البا أخفنا نبكى ولا يستجرينكم الشيطان بيغمبر صلى الله عليه وسلم قلت الشيار بن شیطان ویره که را هنگو بد یستجریه نکم یعنی شیطان گو نکشید ویره که را که آن درکو دی مدحید ایکی که اجازه دراویه تداب که و دی بیده سبب هنده اندک صفت ابده اوی کسی که او صفت بسید رب العالمینه اوه چی امروی چو؟ توحید امروی چو؟ امروی تیشی شرد بو بر هنده پیانبری صلی الله علیه وسلم و دی شیار بن شیطان ویره که را هنگو رینه بد چون شیطان یه همو گاوه یه خلبر مروی ایماندار دانای که بيتا بس ريكك ودرفتك بو هل که بیتا مروی تیشی شبكت تيشي لادام بكت تيشي قناح بكت تيشي خراب بكت وعن أنس أن أناسا أن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا خيرنا وابن خيرنا عندك مرفوضنا للي بيغمبري صلى الله عليه وسلم وتي يا رسول الله يا خيرنا يعني يا أو همال ما تشتري وابن خيرنا و کره وی کسی همال مچتر وی هما باشتر یعنی هم تل مهما چتری و بابتش المهما چتره و سیدنا و ابن سیدنا و تو سید می و کره سید می فقال یا ایها الناس پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم هنگی خطبه بو خلقی خاند او بو خلقی آخفت و تگلی خلقی قولوا بقولكم گوتی و آخف نبیجن اوا هنگو برینو کرد گوتی وهو رب العالمين نشان رب كرب العالمين يقولي محمد صلى الله عليه وسلم عبد خديه وبيغمبر خديه هنگی بجن عبد الله ورسوله ولا يستهوينكم الشيطان وتشيار بن الشيطان هنجو سرينه بد افيري كيران نچن زيادة راوية بكن وبشت انجي سبت سبب و توحيدا وكيم بيتيان تيشي شرك ببن أنا محمد اسم محمدم صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أفقولوا بقولكما از عبد خود ما چه صفات الوهیت و ربوبیت ناف من دانیدم و از پیغمبر خود ما و قاصد خود ما ما احب ان فوق منزلتی من از من نوید و من پیخوش نیه و بتر وی درجه من بلن کن اوا رب العالمینی بو من التي انزلني الله عز وجل او رب العالمين از دانایمه که رب العالمینی و نیه بحثي پیامبری کلی صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول فأوحى إلى عبده ما أوحى سبحان الذي أسرى بعبده رب العالمين يعمل بوقته بحثي پیامبری کلی الله عليه وسلم وصفات صفات پیامبری گوتین یان صفا ونیا احتیاط یگاز کرن یان یگاز کریه بالنبوة يان بالرسالة يا أيها الرسول يانش بچه بالعبودية ایش رب العالمین یه گاز کردی پیامبری صلی الله علیه و سلم یا بحثی پیامبری دیپ چه اب عبدینی گویی هنگیش وی آخف نبکن اول رب العالمین دانای رب العالمین بو پیامبری صلی الله علیه و سلم چه درجه دانه یه گویی عبد الله و رسوله هنگیش هو بجنه اما یه دین بجن مع العلم او صفات بو پیامبری هاتی نگوتن النافع و نده همو چه بون همو یتحق بون پیامبر صلی الله علیه و سلم سیده هب خود انا سید ولی آدمه بیشت از سیدی همو بچیکت آدمی ما یعنی از همه قدرترم و همه ماسترم لدي رب و وبيعنبه صلى الله عليه وسلم افضلونا المهما قدر ترى خيرنا المهما مهما خير ترى هم همو يبنف بيعنبري صلی صلى الله عليه وسلم بس بو بيعنبري صلی الله عليه وسلم وقتی اوا صحابانا گوتی گوتی وی آخفت نبجن دم فیر کت دما فیر کت ام تشتكي نبيجين ونبينا سبب هندكا صفة صفتك بدين ايكي ومدحد ايكي بكين او تشناف دا نبيت يعني صفتك بدين ايكي او صفت بس يا رب العالمين بيت مروف همو كسكي دوي درجة داتي او رب العالمين داي كا چه درجة بوهات يدان؟ همش دوي درجة دي اما زيادتر زيادة روي دي چه؟ يعني دي التوحيدات اكيم بيت يعني جز چه ناف چه دا؟ ناف در كي شركه و ايك ايكي خرابتر هر ايكي بوا بيتا کرن نیم مروف دي دين خود عقيدة خود اما نخو ما حديث هاتين هر وكي ما قوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خويا قوتي انا سيد ولد آدم يقولي از مازنه همو بچیکت آدمی ما آن پیامبری صلی الله علیه و سلام وقت سعد بن معاذ هاتی گوت انصاری گوت قومو الى سیدکم گوت اوه سیده که سیده هنگوه بر هنده هکه سید هاتا اضافه کرن بو که بو مروفا درسته سید البشری گویی پیامبر صلی الله علیه و سلم سید البشر که درسته آن پی گویی فلان کس ونیا سید قومه یعنی مازنه کیه مازنه قوم خویه و درسته اما یا باشتر او اولاتر اول نهتا کار اینار. اما السیدو که اف الی فلان پی بن که عام سید بید بس یکی اول بس رب العالمینه کس منیه مروفا ونیا کس سیادتوی عام بید نا السيد كسا ألف لام في بابن أو بس يا رب العالمين يا كأو هما ماسترا وهم مشتكي دستويدا باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة دمائك باب في كتابه دا أفايا كعنوان بابي في بابي خدان كتابه هل آيات وقرآن عينيه اف آتا إناية قتي وما قدر الله حق قدره أغلب مروف قدر رب العالمين ناقرن ولا لالي واو لالي دلوا رب العالمين يمازنية أو قدر بو رب العالمين كمروف بقريد ودانت أغلب مروفا في قدره بناقري أم همو مروف أم همو مروف أغلب الماء أم قدر رب العالمين ناقرن أبي بجين وكبو رب العالمين بيت كقدر هما مواصرية ودرجة هما مواصرية چه هم في قدر اینا دانين بو رب العالمینی هم هر ایک هكا سح کین جيانا خو هكا سح کین عمل خو هم في هندید كين وقتی مروف ونی هم هر ایک الما هم خل گناحا دينا پاش يان گناحا نكين جاره هی بلكي بچی که کی هم ببینین تو ده وی گناح وی خلطی هیدی اما تو ظاني رب العالمين تدمينتش دونه نه هكا مروفي درستي قدر رب العالمين بزانيد ورب العالمين لولي مروفي مازن بيت مروف تفيا نبر بچيكي بر مازناتيا رب العالمين وديتنا رب العالمين وخوشفيانا مروفي بو رب العالمين تفيا فاقو نحو شرب كان پيلي بل رب العالمين وما قدر الله حق قدره أغلب المروفا قدر رب العالمين بدرستي ناقرن وبكاملي ناقرن وای هنده جرا ترسا خدایان ناف دل ایمان دارا دهی و قدر رب العالمین لالی و گلک مازنه اما گلک جاش منو غافل بید و مروف درستی حق و قدر رب العالمین نادته اوه اغلب مروف یتونه و کتبی مروف مشرک مروف کافر او اکید کرد شریک با رب العالمین اوه هرچو قدر رب العالمين و کیماتی دن رب العالمين اوه بینید ونیا ایکی بکتا واسطه ما بین خو رب العالمینی آن بجد از هوا را بو وی با اوه دیگه این رب العالمینی اوه همو کیماتیه ده رب العالمینی چونکی بعتقادوی و باریوی اوه که رب العالمینی ها گالینیه اینا ایلا برکوان نبید یا رب العالمین نشد شولا بمروی بکت ایلا رکاوان نبید و اوه همو چیه؟ اوه همو نقص و کیماتیه تو ده رب العالمینی بر هنده خدا بحثی مشرکات کرد و کافرات کرد و دگل هنده کی کینش گه در ایمان دارش ود گرتوه و ما قدر الله حق قدره بر هند مروف ایمان دار تویا همو گاوه سحکت ایمان خو سحکت عقیده خو سحکت واشو لعوید کت کتبو کت کی سحکت واشو لعوید تیرید و نکت کبرچه تو ناکی ترسید که تو ناکی لالی تا رب العالمين هما قدرترا همه ماستره تو تترسى رب العالمین ناف دليتا ده یا نیا هم به مروف تبيات گل في هنده ده بخو دیراف چیته و اوسح کته چی که و مرویزان یا کم بی تیویا چلب کته و تیویا زور کته و چه زور بید ترس رب العالمینی مازناتی رب العالمین ناف دل مرویده و بقرآنه و بسنته وفير كرنا علم شرعي برهند رب العالمين اینما يخشى الله من عباده العلماء کی بدر همال خديه ترسن أبي علم هبید رب العالمين علم هبيت بقرآن علم هبيت حديث البيعنبري صلى الله عليه وسلم علم هبيت اسماء الله الحسنى او علم وانه هبید هنگی اود چه بهید ترس رب العالمین و قدر رب العالمین گلید اما علم نبید نه ده چید پروکه که اینید بندکه که اینید ده ملیه خو وکد ده بلندکا بچی که وکد ده بسیاره وکد ده بخانی وکد ده بشت اود مپارزید او علم نبید ده و خانه لالیوی رب العالمین او بجید همه ماستره هکا لالیوی رب العالمین همه ماستر بتلی افنده كربوها چطور ده اینی بندکه که اینی رزا حاشا هي رجا رب العالمين فالله خير حافظا أي ما تبارزت كيا رب العالمين الستير ايكل نافت رب العالمين كعبد الخود بارزي اما بندك و هر تيلا و يعني هر شتكي دي هبي شتكي لك بيت يعني هر شتكي دي هبي دي آسان بيت يبر بيت هر شتكي دي هبي يعني شافكك بيت هر شتكي ويا بيت افا مروينا بارزيت ابي اينا قلت والله بدين بارزيت من وقتی بیچکم پارزید دی پارزید دی خانیمت پارزید نزاج چیمت پارزید اوه اینا شریع گل که در رب العالمی، بر هند رب دو وما قدر الله حق قدریه یه دی بینی یه چن دخازه و دعا و هوا را خوب و مرید بن که مرین نماینه گیان و هن نمایه یچونید بینه آخ چن هوا را خوب و ماد بن دبیشن والله اوه دی هوا را مهن اوه شیفای ناف مروفا ده، اوه دست خود بر بچی گدا نکونا عادی، اوه مروفید پارزن اوه همو چیه؟ اوه همو وما قدر الله حق قدرهی اوه همو اوه مروفانه همو قدر خود نزانن نخواه قدر خود بزانن به هندنا کن بر هندی اوه همو کیماتیه تو ده که تو ده رب العالمینی هنگی مروف دی بیتا موحده که درستوی کامل هکت همو چشت دا رب العالمین و تگوت رب العالمین او مروید پارزید او بچی کاد داد هموش تک دستوی دا کسی دی چو دستیدانیه هموش تک او او چته حس کد دت او چته حس کد ناد تمروی د منع مروی کد هدا هنگی، او دا رب العالمین هنگی تقدر رب العالمین درستی کرد و هنگی درستی لا لدريتا ولا لتا رب العالمين الهما ماصرة بل هندش رب العالمين بجد وما قدر الله حق قدره هكا تبشي سحكيش بیسح که ناف خلکی و ناف مروف واجدای تو به هنده بینی که اغلب المروفا درستی چه نکن؟ قدر رب العالمینی و عبادت رب العالمینی ناکن و درستی رب العالمینی مازن ناکن او مازناتی ها رب العالمین تتکار اینان والأرض جميعا قبضته يعني أرف عرده همو والأرض جميعا رب العالمين يقول عرد همو یعنی پا و بحر و چیا و دار و همو چشتگ و قبضاته قبضا بوما مروفا او چتا او نو دست مروفی دا وقتی دست خود مچینی او چتا نو دست دا او چیه؟ او قبضایا قبضا مروفیه اف عرده همو و همو و رجا قیامت نو دست که دا نو دست رب العالمین دا رب العالمین دست تانی لایقی که نه لایقی ذات رب العالمین نوکی دست مروفا نو نوکی دست چو مخلوقانه اف آیتا خدا نکتب و این آیونی کملو وی هر کیماتیک دا رب العالمینی اول مروی چی کرد؟ اول توحید مروی کیم بو و مروف تیشی شرک بو و تیشی کفر بو وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال جاء حبر من الأحبار الحبر يعني هيك العلماء جيانا هيك العلماء جيها تلالي بيغمبري صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هفي جيي وفي عالم جيال قلت في صلى الله عليه وسلم يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع قلت أم ناف كتاب خدا يعني الناف توراته دا قلت النبيسي كارب العالمين رجع قيامته هل هف طبقة عثمان دانتا على إصبع يعني دانتا سال تبلكي والناف في إيرادا چه بو رب العالمين إثبات كرتبل والأراضين على إصبعين وهل في طبقة عديد دون دسر تبلك أخو رب العالمين والشجرة على إصبعين وبداراش هما دون دسر تبلك والماء على إصبعين وآفش رب العالمين ديدان تا يعني بحر ما وهمو آفه دون دسر تبلك والثرى على إصبعين ثرى يعني التراب يعني آخش وحشكاتي هما دون دسر تبلك وسائر الخلق على إصبعين وهم مخلوقات ديش دون تسر تبلكي فيقول أنا الملك هنجي رب العالمين دي بجيد أس ملكم يعني أس ده صلاة همو دست من ده ومن همو چش پیچه طبعا کسی دی ونیا شو مخلوق او پیچه نبید اما بس ونیا صفت که یه رب العالمین یه که هر ایکل واجتانه آوه همه و آخه همه و مخلوقات دی همه داده سر کره هر ایکل وانه داده سر تبلکه بر هندي رب العالمين رب ايه كلمة كلناوتوية چيه العظيمة يعني كسن زايد مازناتوية چنده و اوش رب العالمين همو اوي مروفيجي و تی وقت رب العالمين اوه همو دانا نسرت هر اي كلمان دانا نسرت بكاخو ده چه بجید؟ بجد اس ملكم يعني هموش تكي دس من ده وده صلاة دس من ده فضحك النبي صلى الله عليه وسلم بيعنبه صلى الله عليه وسلم كني حتى بدت نواجذه بتعداد دانت یعنی یعنی پیامبری صلی الله علیه و سلم دیار تصديقا لقول الحبری يعني راس إنه درب وأخفنا ويجي يعني وقت بيعنبر بيكني بيكنينا بيعنبر صلى الله عليه وسلم بهون دبو كأف مروفيجي زانيد ونيا أف أخفنا كري كأخفنا ويا راس دا وراس إنه درب بيعنبر صلى الله عليه وآله وسلم طبعا هم قافة بيعنبر صلى الله عليه وسلم جرى هاي ونيا بو قتي تصديقا لقول الحبري دبزانین که جاره های بلکی مروف بکنید ونیا کنیا مروفی به هنده بید ونیا که هم مروف برانبری مروفی چون زانید جاره هایش ده پیکنی ونیا کنیا که به هنده ونیا که تو چی کی تو راز بیجی هر وکی وی بودی چونکی اول پیغمبری صلی الله علیه وسلم بو صحابت خود بو وقتی ایکی جیاش هاتی بگوته و ده ديار بيتونيا كابيغمبر صلى الله علیه عليه وسلم من يا بل نكاغوتي ويش وغوتي يعني أفتشت الناف كتابة ودهات يا چيا يا راستا وإلا لرب العالمين او و بشتينجش بيغمبر صلى الله علیه عليه سلم وقت بيكنش هر بهندش بیا کپی پیامبری صلی الله علیه و سلم یک اخفنوی راس اینا دریا دویش دا پیامبری صلی الله علیه و سلم گفت اف جیه همش تیزانن اما عن علم یعنی علم و زانین چت کن خلال الحقية وخدير كان الحقية وتشكت دانيش هذا ايك الواقو ناحد قلا قلا كد مازنة تو حقية و بزاني وتعلم که بيت كأفا و وراستية اره و ظالم افا حقا ظالم افا واجبه ظالم افا حرامه بس چی کمیش بس واجبينا كم وحرامش دي كم هذه گله قلا قلا که ایکی ايكي نزانید نزانيد بلكي نزانينش یه او نزاین نمی بود نبی تعذر بر چه چون دیو به خوب بسیار کرد دیو به دی راب چید بس گناهای دی او زانی تو و خو تو و عملی پیره کرد گناهاوی ماستره بر هند اوانش زانی که حقی چیه راستی چیه بس کل داشت خود چه کرد خو لیلاد و حس دی دنیا خوب چند حس دی هوای نفس خوب چند بر هندش بو سبب هند کرب العالمی چه دیگل جیاب کرد غضب خلب کرد غیر المغضوب علیهم هم همو قاوه ناف نوه جدا بجین رب خودت ما وكي ولنك بيت غضب خلق كرين كيكينا رب العالمين غضب خلق جينا جي أفا اولا رب العالمين غضب خلق كري وبشتنجي هر كسكي وكي واش بكت وسر بازواب چي كجيا چت كرد بو رب العالمين غضب خلق كرد علم هبو والظاني أفا حقيا عما عمل بينات كلو بشتا خود سمعنا وعصينا هذا الشعار وابو ما ها قاله ام زانين ام تيجاشتين ام همو زانين ام هر يكين دي ملاكي زانين بس ام عملي بناكين بل هند رب العالمين چه غضب الله عليهم رب العالمين غضب آخو ليكر هر کسی که وکی واش بچید و دیواب بکد دیو وکی واب کد دیره کواب چید یعنی علم هبیت و زانین هبیت و پشتینگی پشتا خوب کته اما دی بیده سبب هنده که بوانش چه بید؟ بوانش غضب رب العالمینی بید جا پیغمبری صلی الله علیه وسلم بر هنده اف آخفنا وقت جیکری پیغمبر پیک صلی الله علیه اسم راس اینا داره ثم قرأ وما قدر الله حق قدره پیغمبر صلی الله علیه وسلم پشتینگی اف آیت و تی اف جیه زانن که رب العالمین بس اله حق و بس تیوی عباد بوی بیتا کرن اف مازناتی همو سویده و ملک و دستالات همو دستویده سر هندرش درابن چکن زیدید کنه کی حاشا کنه کره رب العالمین هر کفرک و شرکک و دیه بیت او جید کرد والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وفي رواية لمسلم ورواية كوديهاتي هل أف حديثة وابن مسعود المبادراي يا مسلمية رازي بنا خدا لبيت والجبال والشجر على إصبعين هنا دا پیامبر صلى الله عليه وسلم يقول میگه چیا و دار هر دو که سر چه سر تبلك رب العالمين ثم يهزهن يعني بشتين رب العالمين فانا دي چه دي ده هر وقتی آخو آو و اوه همو مخلوقات هر ایکی الوادان سر تبلک آخو رب العالمینی ده هما چلی کرد؟ ده جینید هما و بودبه جید فیقولو انا الملک انا الله دوشت اس ملکم و ده صلات همو دست منده، و هموش تکه دست ده و اس اله حقمو کسی دی مستحق عبادتی نیه ناف حدیث ده او پیغمبری صلی الله علیه وسلم مگوتی طبعا ایره داونیه هم إثباتا چه رب العالمين يتكرن يد يعني رب العالمين دسي هاي وإثباتا چه شهر كرن إصبع آك رب العالمين تبلي شيت هين أفا همو أف دستا وأف تبلا نوكيد مروفانا همو يلايق ذات رب العالمين كاس نظري ليس كمثله شيء رب العالمين يوتي كاس وكي رب العالمين نا شو المخلوقات شو صفات المخلوقات وكي رب العالمين ونيت رب العالمين شو وكي شو مخلوقنا وفي رواية البخاري يجعل السماوات على إصبعين ورواية كودية بخارية تبجيت رب العالمين هل هف طبقة عثمان دانتا تساتب والماء والثرى على إصبعين يعني آفو آخي هل دو كدان تساتب لك وسائر الخلق على إصبعين وهم مخلوقات ديج دانتا تساتب ولمسلمين عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة آه، پیامبر صلی الله علیه و سلم بجید رجا قیامت رب العالمین هر هفت طبقه اسما دلیل داد ثم يأخذهن بيده اليمنى این رب العالمین هر هفت طبقه اسما ده کت كتناف دست خدا راسته و و آیت وفا آية قرآن آتي مطویات مطويات آیت آية قرآن شبه که هر هفت طبقة عثمانة رب العالمین دلیل داد و کت الناف دست خدا راسته ثم يقول أنا الملك بشتين رب العالمين أس مليكم ده صلاة هموها ده سمنده أين الجبارون كاو الدنيا ده ظلم خلقي كري أو تعدائي خلقي كري أو تقولي هر أمين وكسي دينية أو تقولي هتا خلق إيرا هتا ريكامرانه بيت نشد نخار نبخود نوخار نبخود نمعاشد بيت نشد بجيد إلا ريكامر بیت و بید مصطو مب کتب و خوب مب چمینید ایلا ورکه و دشد بجید اما همیشت کانه تو ظلم وتعدي خلق الكريم أين الجبارون طبعا كاسنية جبار رب العالمين دتوا كي هم يتشلاتين هم يدمرين أين المتكبرون كاوي تكبر لاري هاي لخو سسر خلقي معظم كري أبي دين خود قبل نت كري أبي حقي قبل نت كري أبي مروف همو كيم داد ناين وخوب چهتر واداد ناين ودرجة قبلنتر واداد ناين طبعا كاسنية جبار رب العالمين دتوا كي همو يتمرين ما دام مرينا يعني نا و ككبر صفته ويا ونجبريش چيه صفته ويا فهل دوك صفاتت كينا هل دو صفات رب العالمين المتكبر بس رب العالمين كبي كيماتيا وبي عيبة ويبلند كيماتيا وعيبة والجبار بس كيا بس رب العالمين مخلوق نينا ما جبار بن چوشت الكسي ويعف شتا دسيدانية اما تبچي في صفتي للي خوب بيدر كي دهو رجع كانت چلهن هنا رزيل كرن طبعا مش كان عبيتوت كريا كان عبيت ظلم خلقت كري تعدي خلقت كري كسنا ما يهمو يدمرين ثم يطوي الأراضين سبعة مش بشتينجي هر هفت طبقة عادي رب عميدة ده دليل دات ثم يأخذهن بشمالي بشتينجي رب العالمين ده دسته خوية چپه هر هفت طبقة عادي ليل داتو كتناف دسته خوية چپه ده ثم يقول أنا الملك مش بشتينجي رب العالمين ده بشت أس ملكم و صلات همو دسته من کسی چو دستی اين این الجبارونه که ظلم و تعدای خلقید کری این المتکبرونه که اوه تکبر و مازنی لالی هی کس نمها و کس جبار رب العالمين نادته و دابزانین هموش تکی دستی رب العالمين ده و افمر و مروفید نوکه دنیای ده ظلم و تعدای خلقید کن و تکبر لالی همو ده چلهن همو ده چنو کس نامینید همو بزده میده و بس رب العالمين دميتوا وافانا جزاء وعقوبة ولا رب العالمين جلكا چيا جلكا معظنا چو جرا مروف نابيد نظلم الكسب كي نخوص سر كسش معظم كي رجع قيامت رب العالمين دي نوفانا ايني دبجت كانيتو چونكي افانا اف صفاتنا بس يتكينا يت رب العالمين هذه المروفانين ايك چيد واصفتنا بلالي خو پیدا كت إلا رب العالمين دي عذاب دات وده هو هنا رزيل كرن رجع قيامته و ناف حدیث پیامبری دست الله علیه و سلم دو دست بر رب العالمین اثبات کردن الیمین و الچه و شمال دست راست و چپه و حدیث دیه این پیامبری صلی الله علیه و سلم گویی کلتا یدی ربی یمینون یگویی هر دو دست رب العالمین چنه راست نه هر دو دست رب العالمینی راست نه و او حدیث کادیشیاتی که آدم عليه الصلاة والسلام بجید وقت بحثي آه، دس رب العالمين يتكات اوش بيجيت دس رب العالمين يتراسنا يمين مباركة بيجد هم يمين يعني راسي او تشش يتدهي بركات يتدهي علماء اشتف جمع كلنا في حديثة كحديثه بيجيت كلتا يدي ربي يمين يعني هل دس رب العالمين يتراسنا وفي حديثة بيجيت دس راسي وشبه رب العالمين هي اف علماء رحمة الله خدالبيت جمع كلين بيقولي معنى و حديثنا اف هر دو حديثة معارض نينا و دجي ايك هر دو رب العالمين دو درست هين هر وقت قرآن لو ما إثبات كري و حديثة بيعنبالي صلى الله عليه وسلم دو درست الله وينا و هر دو درست يمين هند جراتات ناف لغة عربي ده بمعنى چه؟ معنى بركة باشي بركة باشي أفا يمين تد بر هند يقولي هر دو درست رب العالمين چه هتد هاي؟ بركة باشي وكيامانية يوم دست راست بقوته دست چه به چنیه نیه، اغلب بشری ويا دست راسته بر هند توش گله شود دست راسته کی دست چپ نشه بکی او کسی فیر بید خانه دست راست خود حتی دست چپ خود گله زحمت ات خود یعنی به شول دست راست بکد وقتی دست چپ کد گله گله کب چیه گله کب زحمت و کیوینیه اف فرق جدا هم هین هم دست راست بو شول باش کارتینین شریعتی گوتیما دست چپ بوچته پیس کاتینین دنیا بخو پاکش کرنه کاتینین بو نه کاتینین اما رب العالمین چه فرق و ما بین چه دانینه؟ ما بین دستوی دانینه اونی حاشیه بجرم ونیا دست راست رب العالمین قوتر یک چه یه چپه آن بجرم رب العالمین دست راست بو باشه کاتینین تو هوا حاشیه حاشا که خراب کاتین نه چته هونیه كلتا يدي ربي يمين يعني هر دو دست رب و برکت و باشيات دهی. بیکم اما دیش رب شبعامي چه دهی؟ هر دو دست يا یه راسته هی و چشی هی یه چپی بس اف فرق جدا ناف مرو وادا هي ناف دست که ناف دست رب العالمین دانیه هر وکی رب العالمین مگوتی لیس كمثله شيء يقولي كاسه وكي رب العالمين يا اف هندك حديثة اويت خدانا كتاب غوتين اويت ما بخاندين اف سر هنده بولمانيا كمرو في ايمان دار تفيا درستي او صفات مازنی همه هما رب العالمين دانت و جا نوی صفت که رب العالمی بو که دانید بو چو مخلوق دانید نخواه وهمو کماتیه و نقصه الناف توحید مروی و عقیده مروی ده اوید ماین او روایت ماین اوید نوکه ما نو خاندینه که هندک اثر صحابان راز بنا خدا لبيت وهندك جهاتنا بلن كرم بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هر ایک الوانه بيت هندک الوانه ضعيفا ام بناخني طبعا ده تاخير نبي الوان ضعيفا و هندکی باش ونیا ما تخریج اه، و ندید یه و به هندی حوجنیه بیجین حوجنیه بیجین اما او کسی حس کرد بخوب زانی دنیا که حدیثه یا ضعیفه در چجارا عملی پینکتو استشهاد پینکتو و در حکمه بزانید او دشت بخو شتینگی به حدیثه و خیلی تبا وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين